Herriotsak Mugimendu sozialak uinetan. Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere mundu hotsak saiora internazionalismoa eta kooperazioa horrengo orduan antxeta zintzilik, txapa eta eguzki irratietan. eta astero bezala hemen gaude zuekin guztiekin hainbat bat eh, gai eskainiko dizkizuegu urrengo orduan alde batetik gure kolaboratzailea den Germen Blezio izango dugu gurekin Amnistia Internazionalaren atalean eta bestetik e, gaur balkarrezketa berezia izango dugu zeren oiartzungo Sahararen aldeko elkarteko bikide etorreko dira onera gure estudiotara beraiek e, Sahara Saharako lurralde okupatuetan izan dira orain dela gutxi eta esperientzia horren berri emango digute. Horretaz gain, e, astero egiten dugun bezala, nazioarteko berrien errepasoa izango dugu, eta denbora ematen badigu ere bai ba, mundu bateko kide bateri indako elkarrizketa entzuteko aukera izango dugu berak eh, gaurkoan ba, kubako aktualitatea ekarriko digu hori bai denbora ematen badigu bestela hori urrengo asterako utziko baitugu ongietorriak berriotxak. Herri mugimenduaren irratzaioa. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. eta astero bezala nazioarteko berrien, asteko berrien errepasoarekin azten gera, gaurkoan Europako berriekin azten gera eta hauteskundeak izan ditugu hainbat herrialdetan dena den beste mota bateko berri batekin e, topatzen gera bergako udalak herrialde katalenetan Pertsonan non grata izendatu du Juan Carlos Borboikoa Espainiako erregea, plataforma independentista batek alde bozkatu du, PPK kontra eta ziu eta PSC, PSC abstenitu egin dira. Eta hauteskundetaragoa zorain bai, e, Frantziako lendakaritzarako hauteskundeak eh, izan dira mila berreun, eh, milioi bat berreun mila boto aldearekin irabazi ditu hauteskundeak hautagai sozialistak Holandek hain zuzen. Serbian ere hauteskundeak izan dira alderdi sozialistak izan dezake legebiltzarrean gehiengoa osatzeko giltza, SNS, Serbiako alderdi aurrerakoiak eta DS alderdi demokratikoak pareko emaitzak izan dituzte hauteskundetan eta beraz ibika dazitzen alderdiak balantza batera edo bestera desoreka dezake. Eta Grezian ere bai, demokrazia berria eta pasok zigortu dituzte hautesleek eh, Grezian, Siriza ezkerreko alderdia bigarren gelditu da eta Greziako gobernua eratzeko ardura hartu du. Bestetik, neonaziek gorakada izugarria izan dute. Eta ekialde urbila eta ertainaren errepasoarekin jarraitzen dugu Natoko bi militar hildira Afganistanen ekintzaileen eraso batean Afganistanen ere bost polizia hildira mina bat lertzearen ondorioz Turkiako iru soldadu hildira kurduekin izandako tiroketa batean Eta Pakistanen emesortzi lagun izan dira hildakoak atentatu suizida batean it out now Israelgo espetxeetan dauden eta goze greba mugagabea asizuten eh, mila zeireun preso palestinarretatik gutxienez amar ospitaleratuta izan eh, dira. E, Palestinan jarraitzen dugu, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak gutun bat bidali dio Netanyahu lehen ministroari bake elkarrizketak azteko Israelgo likud eta kadim alderdiek gobernu koalizioa osatzea itzartu ostean. eta ekialde eta ekialde hurbila eta ertaineko errepaso honekin eh, amaitzeko beste eh, berri batzuk ditugu Damaskok protestetan atxilotutako berreunda irurogitaz bost lagun inguru aske utzi ditu Yemen egoaldean gutxienez berrogi soldadu hildira alkaedaren eraso batean eta gutxienez bost lagun hil eta sortzi zauritu dira Irakeko diala eskualdean izan diren bi erasotan. Frank brother Check it out now Frank su brother right about now Frank brother Check it out now Amerikari dagokionez eh, beste berri bat aurkitzen dugu Ekuadorren eh, Fark Kolombiako indar armatu iraultzaileetako ustezko kide bat atxilotu dute Kolombiako mugatik gertu eta asiaragoaz nazioarteko berrien errepaso hau amaitzeko Txinako gobernuak Ai, aljazirako kazetari bat ti bisa ezberritzea erabaki du lehenengoz hartu du erabakia malau urteetan eta zein zein Myanmarko presidenteak hartu du enien gerriletako buruekin bake negoziazioak aurrera eramateko ardura. Check it out now oneraino beraz eh, nazioarteko berrien errepaso hau orain eh, abesti batekin uzten zaituztet Fatumata Diawara abeslariarekin hain zuzen jarraian Amnistia Internazionalaren tartea izango dugu hemen mundu hotxaken. Shake it up, rum, billy bum, Oh neni jaravide kelela, oh donna. Oh donna, neni furunyonde kelela, oh donna. Ay, bang, bolola ne canna. Ayibon ki bolo da quisela. Ai bom, que bolo da nekuna. Ai bom, que bolo da minhala. Nedusu kolobe, dimina. esaten izuen amnistia internazionalaren tartea izango genuela jarraian, Baionako amnesti internazionaleko taldeak urundi herrialdeko giza eskubideen aldeko ekintzaileak eh, sustengatu ditu azken hamar urteetan zehar, bai ekintzas eta baita informazioa edatuz ere, eta talde honek gonbidaturik pie nkatkaratunimama izan da Baionan izen e, eh, zaia bera, Iteka giza eskubideen aldeko elkarteko ohorezko lehendakaria da, esan bezala e, baionan izan da eta Germain e, Bleziok ba honen inguruan mintzatzen zaigu bere bi astetik beineko kolaborazioan. Anchetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Ama oro, hitz Ki kirundi izkuntzan, burundi erialdean eh, herrialdean ikasi dutana. Ama oro, agur eran nahi du, baina nire bakia eran nahi duen eh, hitzada. eta nu nahi, hola, bidezka batzuetan, oinez, eta... Euh, denek huri erraiten dautzute. Ez uh, angoa ez burgundiara izan ikan ere, ama horo. Ara, beraz, erraiten dut uh, gaur, uh, goizuntan eran dut amezela, entzule entzat eta zuretzat ere, nikel. Maiatzaren bezeatzia, beraz, egun, eta egun berezia, egiazki. Amnistia Internacional bai honako taldearen zat. Hor dugu pio nakaruti mana, gure burundiak uh, partaidea eta um, adiskidea, iza eskubideen defensorea burundin, beraz, hemen dugu lau ekunen zat, maiatzaren uh, seitik eh, ameka arte, eh, labura beraz, eh, denbora labura binan zer egiteko. Zer egiteko, goizuntan lehenik, prentsa horrekoa ginoen, bai trinket modernoan, eh, pilota plaza etxian, Eta gero bestalde, gomitatua da ere bio eta gu, eh, arekin, bi eriko etxeetan, angelun, instantean, no, txeko zeietan, angelun, zeren eta, eta bai honan gero bihar, zeren eta bi hausapizek eh, sustengatzen eh, dute, bera, eta burundiko eh, defensoreak, guk galdeginik, eh, balu jalanik, zonbait urte, egiten dutela. Eta bihar uh, eh, aratxean, beraz, baiunako eriko etxean, eh, Jean Grunia medaila batez, jaristatuko du, medaila zituaien, eh, eritar medaila bat. Bereziki, City orai, uh, asmatu dute, etzen, uh, hori. eta piok, uh, nahi zuen zerbait, bakizu, bat da protekzio bat, hori ezagutua izaitea, uh, prezeski, edibatean goizuntan beraz aurrekoa ginuen, behunako bai prinketean, gazetarien zat, eta ere giza eskubiden eh, alorean lan egiten duten elkartean zat. Akat eta eh, Ligue des Droits de l'Homme, eh, emingoa, eta ogoi bat persona numetan. Biok haipatu du lehenik kontekstu politiko sociala eh, Burundi, istan da, lehenik gerla zibila, okan dutena, ama bi bake akordioak 2000 urtean, bi hauteskundeak 2000 bost eta 2000 hamarikoak. Hala, eh, laster eh, aipatzeko. 2000 hamar eh, geroztik, delako hauteskunde horiek gaizki pasatu dira, azken oposizioko um, buruzagiak denak, eh, denek iesi egin dute berriz, eta uh, bon, hil nahi zituztela, Iza eskubideen defensoreek salatzen dituzte gerostik, dimila amaritik. Argiki, gertatu diren, uh, um, bortz, uh, nola ezan, uh, ba, um, iza eskubideen, ara, uh, uh berrogoi bat, dimila uh, amarian, desagertzeak, hitze legezkan pokoak, ekstrajudiziar, uh, ritena hori frantzesez, uh, eh, legezkan pokoak. Ok profizioko uh, eh, gizonetan bereziki, Uh, asko hilituzte hola, impulitatean biztan da. Eta horroit zirezte, aipatu nintuen kronika hontan lehenik Ernest Maniru baren hilzea, korruptioaren aurka lan egiten zuena, hori gertatu da bimilata bederatzean, apirilaren bederatzean zen, eta hori urte irurte, eta gero gatumba edian, hori haipatu du joan den uh, irailan zen hori, eh? ez du aspaldi, ondartza, ondartzako statu batean, e, gatumba edian, beraz izi garriko hilketa, berrogoi bat eh, pertsona uh, ostatuan, hola, uh, gizon emazte aur uh, denetarik, hola, hilketa gaitza. Eta beraz, piok haipatu ditu ere, eta ere, biztan da, impunitatearen segitzea, eta horiek denak ez dira opendunak ez dituzte uh, juiatu oraino. Eta gero, hori beraz da beste gai uh, eh? impunitatea um, beraz uh, nola hautsi, eh? Amnesti Internazionalaren lanada ere hori. Ardatz nagusietarik ere, eh? bere lanian, impunitatearen haustea. Beraz, uh, eh, piok ere, gauza bara, bera, aipatu du. Eta mm, eh, guk, eh, bon, nahi nuke, mm, borroiterazi, um, berri hon bat alere. Ez bat ere, burundi den inguruan, benan lotua da. E, impunitatea bat zutan alere hautsia da. Eta entzun duzue behar bada, apilaren ogoita seian, ez duaz baldi, Charles Taylor, behar bada ogoitireste, kondenatua izan da, Sierra Leoneko hausitegi bereziaren aitzinean, jameka krimen mota manaturik, beraz, eh, berak manaturik. Hori gauza berria da, eh? Eh, dituzte hitzaile uh, xe batzu bon, manatu dituenak beraz Charles Taylor eta hori beraz kondenatua izan da eta mestik dio berri ona dela giza eskubiden defensore entzat eta biktime entzat. Bakari gero errepari, behar dela. Eh, hori mementoan mementuan eh, eskaz da. Beraz, horretzilte eh, hain segur Sierra eh, Leonen hilketak beso mozteak horretzilte. Eh, eh erreten zuten nola egiten zuten, besoen laburtzea, hori, izi garria da, eh? beso mozte, hau soldado, bortxatze, bon, krimen e, guziak egintuzten. Hala, beraz, hori Charles Taylor kondenatua. Ez dakiku horaino zigorra e, eh, zoin izanen den. Eh? Bon, berri honen, honaren e, ondotik, eh, burundi beraz horai bukatzeko gure gaia, zenta burundin ez da mementuan olako berri honik, eta piok aztertu ditu, eta sakonki, eh? burundin impunitatearen Eh, hausteko diren uh, eh, zaitasun eh, gaitzak. Konfliktuaren ondotik, behar dute aurten gauzatu, delako egiaren alde lantaldea, komision verite delakoak. Eta horren gauzatzeko, bon, gaitzeko, gaitzeko lana da, eta hori aipatu du, E, zen eta mm, et, untxalaz behar zen um, mm, urtarilean hasi eta bo, ezin dute, gauzatu. Ilaster, binen alede e, aurten untxalaz sortu behar da hori. Eta eskatu du ere pio nakaruti manak gure elkartasuna, zergatik uh, bai honadat uh, etortzen zen beraz horai amarrute badu, etortzen dela, bederen bi eta um, beraz hortzela gure elkartasunaren eskatzeko, egitza eskubideak oro, ekonomiko eta sozialak barne, hobeki errespetatuak izan diten burundi bere sogerian. Hala, gero arte eta eh, adio deneri, eh, zuri ere Mikel. herri mugimenduaren irratzaio. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. Ba, mundu hotxak saioan jarraitzen dugu, hortxe izango dugu Germain Blesio, Amnistia Internazionaleko kidea, bere tartean, bere kolaborazioan, Eta orain eh, beste kontu batetara pasatzen gera Kolombiako martxa patriotikoaz itzein behar dugu urrengo minutuetan. Eta ez da lehenengo aldia saio honetan aipatzen dugu la martxa patriotikoa, baina askapenaren web horrian ba honen inguruko irakurketa bat e, plazaratu dute, eta ona hemen e, diotena Kolombiako itxaropena martxa patriotikoa. Kolombiako martxa patriotikoa mugimenduaren sorrera ospatzearekin batera, fenomeno politiko eta gisa hobe ulertzearren egileak azterketa sakona eskaintzen du Kolombiaren egoera soziopolitikoaz eta bere estatu politikaz. Privatizazioak gerraren aldeko politika neoliberalen atzeguardia papera aztertzen ditu Kolombiako e, Kolombia ego Amerika, Ameriketako Israel bihurtu nahi dutela salatuz. Martxa patriotikarekin alternativa berri indartsua sortu dela dio Union Patriotikaren oinorde eskera bertzalea dio amaitzeko elkarkidetza politikorako prestu da geurea eskainiz. Kolombian apiriak hogeita bat hogeita eta hogeita hiru bitartean martxa patriotikaren aurkezpena egin da. Martxa patriotika mugimendu politiko eta sozial gisa jaio da eta mila irureun eragile ezberdinen babesa jaso du. Eta bere burua aldaketa politiko sozialerako instrumentu bezala jodu. Aurkezpenean izan da eskerra bertzalea eta bertan lehen pertsonan ikusi dugu Kolombian sortzen ari den fenomeno berria. Kolombiaren estatu politika, Kolombia violentzia kolpatutako gizartea da, violentzia gizartearen muineraino sartua dago eta violentzia estrategia honen arduraduna estatua bera da. Estatua gerra negoziorako tresna bihurtu du. Gaur egun Kolombiaren estatu, politiko, estatu politika, Amerikako estatu batuen politika da. Ego Amerikan, azken amarkadan eman diren aldaketa nabarien aurrean, Kolombia, Ego Amerikako Israel bihurtu dute. Herrialdearen privatizazioa, Kolombiako gobernu kontserbadoreak herrialdearen aberastasunen euneko larogeia kanpoko transnazional finantzeroen esku utzi du. Esan bezala, transnazionale Kolombian inbertitu dezaten lehen gaien inguruko sektorea privatizatzen ari da estatua. Petrolioa, mineria, lur latifundioak, Kolombiak petrolioa dauka bere lurpean, baina egun petrolioa importatu egiten du. Álvaro Uribe presidente hoia guerra estrategia areagotu eta oposizio oro kriminalizatu zuen. Elkarrizketa eta konponbideari ate guztiak itxi zizkion. Eta garai honetan hasi ziren faltsu positiboen politika ankerra zein herritarren aurkako eraso masiboak. Uriberen herri babesak ondoa jozuenean Kolombiar oligarkiak aldaketaren beharra sumatu zuen Santosek hartu zuen agintea eta hasiera batean herritarren onarpen handia jaso bazuen ere, azken urtebetean bere herri babesa jaisten doa. Santosek nazioartean bere irudia mantentzen duen arren, Kolombian bere irudiona pikutara doa edabide eskuindar Kolombiarren arabera ere. Alternatiba berria indartsua, egoera latzonen testu inguruan eta Kolombiako gatazkari irtenbidea eman asmoz, azken bi urteetan ezkerreko alternatiba bat prestatzen aritu dira Kolombiako eragile ezberdinak. Urte hauetan egindako lanaren emaitza pasaden aste honetan ikusi dugu martxa patriotikaren aurkezpenarekin. Amarnaka milaka lagunen babesa jaso du mugimendu berriak. Eorkezpen jardunaldietan lau mila delegatu inguru kartu dute parte eta pirilaren hogeita iruan burutu zen martxan Bogotako kaleetan laro mila pertsona baino gehiago bildu ziren. Indar erakustaldi karagarria izan da, Kolombian aldaketarako naia eta aukera dagoenaren erakustaldia. Martxa patriotikaren bost ardagatz nagusia konakoak dira. Batetik aldaketa politiko zein sozialerako sortu den mugimendua da. Eskuinari alternatiba izateko bokazioz jaioa. Giza eskubideak bere osotasunean bermatuko dituen proiektua defendatzen du lurraren erreforma, beren lurretatik kanporatuak izan diren milioika indigena eta nekazari beraien lurretara itzultzeko aukera eta modua ziurtatu behar da. Alternatiba honek, Kolombiar guztien batasuna behar du. Zentzu horretan, martxa patriotikak beste eragile ezberdinekin akordiotara iritsi nahi du. Bakearen beharra estatu kolombiarra garaipen militarraren aldeko apustua egiten du. Garaipen militarra ordea ilusio faltsu bat besterik ez da. Kolombiako gatazka sozial armatuak sustrai politiko ekonomiko eta sozialak ditu eta gatazka hau konpontzeko bide bakarra bide politikoa da. Mugimendu berriak bere konpromisoa adierazten du bide politikoaren alde. esan gabedoa hogeita bost urte geroago baldintzak aldatu egin direla gizartean eta egun Kolombiako herriak bakearen aldeko autu garbia egiten duela herritarren artean bake nahiak euneko larogeita bostaren babesa jasotzen du. Gizarteak beldurra galdu dio beldurrari. Eskerra Bertzalea eta Kolombiaren inguruan Eskerra Bertzaleak azken aldian Kolombian konbombidaren alde burutu diren ekimen ezberrinetan hartu du parte. Otsailean Kolombia entrerrejas izeneko foroan izan ginen, martxoan Maite Aristegik Mujeres por la Paz ekimenean parte hartu zuen, bertan Piedad Kordobarekin batera Farkek bere eskuetan izan dituen militarren askatzea posible egin zen eta azkenik apiri honetan martxa patriotikan izan gera. Aurrera begira Ezkerra Bertzalea Kolombian burutzen diren ekimenetan parte hartzen jarraituko du. Internazionalista eta eskertiar bezala konponbide demokratikoarekin dugun konpromisoa atxikiz eta kolombiarrek horrela nahi dutelako hor eta erronka handia da eskerra bertzalearen kolombian bake justu baten aldeko apustuan partaide izatea gure humiltasunetik, baina geurea eskainiz. askapena.org duzute beraz artikulua osoa e, osorik e, irakurgai hasier altunak e, gara egunkarian argitaratutakoa hasiera batean eta beno gaurkoan ba horren e, parte batzuk helarazi nahi genizkizuen zuen Egun sentian entzuten ari gera, mundu hotxak saioan, txapa zintzili, kantxeta eta guzki irratietan, jarraian abesti batekin usten zaituzte, eta gure gaurko gonbidatu bereziak e, itxoiten ditugu, beraiek Sahara okupatuan eh, izan dira, eta beraien esperientziaren berri emango digute. Anchetamedia.info Antxeta Irratia. Belaunaldi ororentzako komunikabideak. heriotzak. Herri mugimenduaren irratzaio. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. Eta gure gonbidatuak etortzen diren bitartean eta beraiekin Saharara jumaino lehen, Kubara jungo mundu bateko kide den Pepe Murilloren eskutik bertako aktualitatea ekarriko baitigu urrengo elkarrizketan. Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Bueno, pues del otro lado del teléfono tenemos a Pepe Murillo de Bundubat, que está en Cuba. Buenas tardes para vosotros, medio buenos días, ¿no? Sí, bueno, aquí, aquí ya es casi mediodía, pero bueno, sí, estamos más cerca de la mañana que de la tarde, como no. También buenas tardes para vosotros. Y bueno, pues una vez más te tenemos con nosotros eh, para hablar un poco de la actualidad cubana y me comentabas antes de, empezar con la entrevista, pues de esos cambios que se están eh, proponiendo, de cambios económicos, cómo afectan, cómo no y cómo se están eh, viviendo desde, desde el día a día de, en Cuba. Sí. Bueno, pues efectivamente, Miquel, o sea, tal y como comentas, eh, algunos de los cambios que se están produciendo tienen que ver ¿no? con la digamos con los lineamientos económicos y sociales ¿no? que fueron aprobados por el eh, digamos por el partido por el último congreso en el último congreso del partido comunista y luego en la primera conferencia nacional ¿no? y quizás lo más relevante de esos cambios es eh, toda la actividad económica que se ha generado en torno al trabajo por cuenta propia, que, bueno, que en el caso del Estado español sería el trabajo, el trabajo de, de autónomos, ¿no? O sea, personas que digamos que digamos que se dedica a una actividad económica por digamos de manera de manera autónoma ¿no? entonces eso es lo que en este momento está concentrando la mayor cantidad de, licencias solicitadas eh, hasta la fecha no y dentro de dentro de esas actividades quizás la que la que ha predominado más eh, también hasta hasta ahora sería la actividad vinculada al sector gastronómico no digamos es decir aquellas personas que deciden poner eh, cafeterías o, paladares, eh, pero para, para, ofertar servicios de, gastronomía, ¿no? Eh, quizás el resto de las, de las actividades económicas que son como 181, ¿no? Las que fueron, las que fueron aprobadas, digamos, la, cantidad de, de, licencias solicitadas ¿no? para, para esas actividades es sensiblemente inferior. ¿no? Bueno, quizás el otro, digamos, el otro elemento importante ¿no? de, de, la actividad económica es la que está relacionada con, con el trabajo en el sector agropecuario. ¿no? Eh, a partir del decreto ley 259 mm, se empezaron a otorgar licencias, no, no tanto licencias, sino que se empezaron a otorgar áreas, eh, áreas agrícolas para, mm, para el trabajo agropecuario. ¿no? y estas áreas agrícolas se entregan en calidad de, su usufructo, es decir, su usufructo gratuito, es decir, que la persona a la que se le entrega no tiene que, pagar ninguna, ninguna renta y el periodo, digamos, de, tiempo eh, otorgado está en torno a los 10 a los años, ¿no? Y la cantidad de área entregada ...en eh, ronda la, digamos, la caballería, es decir, lo equivalente son como unas 13,42 hectáreas más o menos, ¿no? Eh, digamos que estas son algunas algunas de las, de las medidas que, están dinamizando, están intentando dinamizar un poco la, digamos, la, actividad económica en el país, ¿no? Eh, y bueno, y al mismo tiempo son actividades que, intentan que intentan o a la que intentan acogerse, digamos, aquellas personas que están vinculados algunos eh, algunos sectores eh, públicos y que, un poco fruto del reajuste de plantillas se hayan quedado excedentes ¿no? Eh, bueno, estas son quizás algunas de las actividades más importantes, sin decir, por supuesto, que, bueno que estas medidas serían un poco insuficientes a la hora de acoger o de vincular eh, más del medio millón de personas que según datos eh, entregados a nivel oficial quedarían excedentes en, estos años entonces la actividad del trabajo por cuenta propia debe, ampliar su, marco de de actividad para poder dar cabida sobre todo al sector profesional de, determinadas instituciones que, fruto ¿no? de esa readecuación ¿no? tanto del modelo como de las plantillas quedarían, quedarían sin vinculación laboral. ¿Y cómo se está viviendo todo esto desde, desde la población cubana, todos estos eh, cambios que desde aquí en el exterior se nos presentan casi como un abrazo al capitalismo que, que seguramente no sea, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se vive todo esto desde allí? Bueno, digamos que, eh, a ver, yo creo que la elección de un modelo económico no, por lo menos aquí no se vive como una, digamos como una concesión, ¿no? Al modelo, al modelo eh, capitalista o de economía de mercado al que nosotros estamos tan acostumbrados allí en en el Estado español y en Europa en general, ¿no? Yo creo que el Estado y el gobierno cubano eh, reconocen ¿no? con este tipo de con este tipo de medidas la necesidad de, de adecuarse también a un modelo digamos a una economía cada vez más globalizada eh, y a la cual digamos tienes que insertarte ¿no? y enfrentar eh, de una manera cada vez más eficiente y eficaz ¿no? entonces eh, no significa con esto que digamos que, se considere un fracaso no o sea el digamos el modelo económico seguido hasta la fecha no por el por el gobierno cubano no sino que lo que intentan es eh, mediante una readecuación o una actualización de ese modelo de ese modelo eh, digamos, mm, crear las mejores condiciones para, para, incrementar el desarrollo económico del país, ¿no? Evidentemente, eh, el gobierno cubano no renuncia a la propiedad digamos, de los medios de producción, eh, digamos, más significativos, o sea, que, Cuba no abandona, ni muchísimo menos, la política en cierta manera centralizada de aquellos sectores que son que son de capital importante para el desarrollo del país o sea estamos hablando simplemente de digamos de abrir eh, digamos algunas áreas del, quehacer económico al sector privado pero en absoluto renunciando a los eh, a los motores de, la, economía de la economía cubana por supuesto no o sea que yo creo que Cuba está muy lejos ¿no? de, abrazar ¿no? como, tú decías eh, el capitalismo puro y duro no o sea la, cosa desde luego no va por ahí no hmm. eh, te voy a preguntar también por un día importante en el calendario cubano no no solo en el cubano sino a nivel internacional pero sí que es verdad que igual pues en Cuba especialmente se celebra el primero de mayo, ¿cómo se ha vivido este año? Ajá. Bueno, la verdad es que este año ha sido, ha sido especialmente movilizador, ¿no? O sea, Mm, yo no sabría decírtelo, digamos, las cifras, porque bueno, se celebró en cada una de las provincias ¿no? del país. Eh, bueno, como, ya sabes, eh, digamos, tiene 15 provincias y un municipio especial, ¿no? que es el de la Isla de la Juventud. Y bueno, en aquellas, provincias más importantes, ¿no? como son las de Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, eh, en estas provincias creo que desfilaron o marcharon ¿no? aproximadamente más de medio millón de personas en cada una de ellas, ¿no? Y en la, y en La Habana, en La Habana, eh, que siempre es la más, eh, digamos, la, marcha, ¿no? Que logra movilizar a mayor cantidad de, personas, me parece que, rondaban los, mm, yo creo que eran como los 600 o 700 mil eh, participantes, ¿no? yo creo que, bueno, el primero de mayo en Cuba siempre se vive como una, como una actividad festiva, eh, quizá mm, menos, por supuesto, no menos reivindicativa, ¿no? Que la que, que las que pudieron celebrarse en el Estado español, pero, pero bueno, es una marcha que concentra a muchísima gente, ¿no? O sea, y en estas marchas confluyen, digamos, cubanos y cubanas, ¿no? De, digamos, de, todas las categorías y, actividades económicas y también cuenta con una, digamos, con una importante participación, ¿no? De, sindicalistas, ¿no? De, otras partes del mundo, ¿no? Eh, Europa, América Latina, o sea, normalmente los primeros de mayo en Cuba, digamos, cuentan, ya te digo, ¿no? con una, con una, mm, digamos, con una presencia importante, De, personas que, que vienen de otro, de otras latitudes, ¿no? Y eso es lo que le da un carácter más, eh, digamos, más, eh, más también festivo, ¿no? Eh, de todas maneras, el primero de mayo también se convierte, digamos, en una, en una actividad que, busca reivindicar algunas de las digamos todavía de las banderas que, bueno que mientras siga vigente Cuba no renunciará como es la, liberación no de la de los cinco de los cinco cubanos detenidos no de manera de manera injusta y arbitraria y tal en Estados Unidos no eh, ya le digo muchas de las pancartas y muchas de, las mantas eh, hacían referencia no a la digamos a la exigencia no del gobierno norteamericano para la pronta liberación de, de estos cinco cubanos no no sé si mm, había algún otro tipo también de, reivindicación o alguna otra bandera, como dices, eh, en ese día. No, bueno, sí, o sea, normalmente es un día en el que, digamos, se reclaman muchas, pero, el tema de, los cinco se convierte en la bandera más, eh, en la bandera más significativa, O sea, yo creo que es un poco la, eh, quizás la el diferendo más, más significativo, ¿no? Aparte del tema del bloqueo, ¿no? Pero, pero la liberación de, estos cinco cubanos se ha convertido en el diferendo más, eh, más importante en los últimos años con respecto al gobierno norteamericano, ¿no? Eh, ahí la solidaridad con, digamos, con otros países también se hace patente, o y bueno, y muchas y muchas de esas solidaridades tienen que ver también con la, digamos, con la presencia en Cuba, digamos, de muchos estudiantes que también que también marchan, ¿no? O sea, estudiantes de medicina de la escuela latinoamericana, por ejemplo, eh, que además, eh, bueno, eh, se compone, ¿no? De, estudiantes de, cualquier cantidad de países, ¿no? De América Latina y también de también de África Estados Unidos eh, también le da un, colorido ¿no? a, esa marcha reivindicativa ¿no? que se hacen aprovechando el primero de, primero de mayo. Pero el tema de la liberación yo creo que es uno de los motivos más, eh, más, significativos en, esa, en esa marcha. Pepe, pues lo vamos a dejar eh, aquí y, esperemos que la próxima vez pues, nos sigas trayendo noticias de Cuba que siempre que siempre es eh, pues interesante conocer eh, cómo, cómo evolucionan las cosas por allá. Muy bien, pues agradeceros y, bueno por la oportunidad de, bueno de llevar un pedacito ¿no? de la actualidad de Cuba, ¿no? A la, digamos a los radio oyentes, ¿no? De vuestra de vuestra emisora y bueno y aquí nos tenéis. ¿eh? Pues muchas gracias Pepe y hasta la próxima vez. Venga, agur. Hasta Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. Hortxe izan dugu beraz eh, Pepe Murillo, mundu bateko kideak ubatik eh, hitz egiten, ekonomia aldaketetaz, maiatzak bateko ospakizunetaz eta gaurkoan ez digu denborarik ematen ba itzulpena egiteko zeren jada ditugu beste bigon bidatu hemen gure estudiotan, arratsaldeon, esti eta itor. Bai. Eta esaten genuen lehen e, saioaren hasieran bazuekin gaurkoan Saharara goazela, Saharako lurralde okupatuetara bertan egon zaretelako orain dela gutxi. Eta bueno, lehen galdera izango zen zertara, juntzareten bertara zergatikan. Ba bueno, batez e, ikusteko mm, bertako egoera zuzenian, ez? Bertan in situ esaten dena. Bueno, pixka lehenengo kontaktua aiteko. E, bai, bueno, e, jadanik ezagutzen genituen tindufeko errefusiatu kanpamenduak eta ben, nola baita ara llegatzea, ba, oso esperientzia e, eh, aberazgarria da, baina e, nola baita bestaldea ere ba, ikusi nahi genuen, ez? Ba, Saharar, herri horren, e, beste erdiak zenolako bizibaldintzak dituen, ba, okupatutako lurraldeetan, eta, eta horregatik basan genuen, ez du, ba, goaz aiunea, eta tarajun ginen. mm hmm Mm Ze askotan, e, ba, gehiena, igual esagutzen dena saharaz, e, da ipatu duzun bezala, errefusiatu kanpamendu hoiek aldiz eh, ez da inbestitze egiten, sahara okupatu horretaz, e, zer aurkitu duzute bertara iritsi zaretenean? Bueno, bazteko polizia. <laughs> asko eta militar asko, baina izugarria, izugarria, pia bat, pia bat. E, bai, egia da jende askok bidatzen du tindufea, ba, ba erresia delako aitorrek esan du bezala, eta gutxi juten dira okupatura oso zaila delako, ez? Ba, ba itzaiten dugun, ba, polizia eta militarragatik. Mhm. bai, e, bueno, ara, ara llegatzen zean ba, konturatzen zea, ez da? E, e, llegatu gian marraketxea, lehenbizi, eta, bueno, marraketxean, ba, turismo zbetetako iria da, ez da, no, dakizuten bezala. Eta, bueno, hor hartu genuen ja autobusa laiunea, eta, bueno, ja hortik eta erosten ja somatzen duzu, ba, ez horren gustora saltzen, eta pasaportea eskatzeko alegin egiten dizutela, eta, bueno, polizia izan gabe horiek, eh? Eta, bueno, ja, ba, bidean, eh, amairu hortuko bidea dela, eh, ba, bueno, ba, ja, azten dira kontrolak, eh, pasaren bazak. Lau kontrol. Lau kontrol sartzeko, ja Sahara, Saharako muga gurutzatzen duzu nian, ba, hor dira kontrolak, eta, eta bueno, ba, konturatzen zapiskanaka, ba, ba egoera, ez dara normala, ez, ba, sartzen zaiunea, eta... Ta, bai, ba, da, tentxillo nahiko fuertia, bai. Eta, bueno, guan, e, ba, bertako aktivista, aktivista batzuekin elkartu ginen, e, ba, beraiekin bizi, bizi ginen, Eh, han anegon ginen denboran, beren etxean, eta, eta bueno, ba, jasan, eh, aipatu beharra dago, zenolako arrera egin ziguten, ez, eta, eta jo, emate du batzutan, hotel baten zaudela eta errege bat bezala, ez, guan erregean <laughs> kontra horren beste, eta, eta errege bezala tratatzen zaituzte. Eta, eta jo, ba, pasada bat izan zen. Bai. Pentsatzen du beraiekin e, aktivistekin e, egonda bare ba, gehiago azaldu dizuetela zein den eh, bertako egoera saharauien egoera e, pixka bat asaltzen aldi guzute eta baita ere askenean alor desberdinetan ze bai ekonomikoki akaso lan munduan edo politikoki zenolako egoeran bizi diren bai bueno han ginean e, eh, ba, jende desberdinakin eta bai egia ba gehiengoak dira ba, ba, bai preso preso e, desagertuak egon du dianak, tortura jaso dituzenak, bueno, denak dituzte, ba, behaien e, historiak edo, denak jasan izan dute represioi ez. E, behaien bizimodua, ba, ba, bueno, aktivista bali eta sahararra bali eta, eta gaina e, ozen esaten badezu lan munduan, bueno, ba, ez dakoaz inolako aukerarik, eta zaude oso oso kontrolatuta, oso. E, gu, pf, e, izautu ditugun guztiak, bueno, ba, bat, e, baten e, kasuan ba, eh, Arabia Saudira adibidez lanea, eta Sahara izateatik, ba, ba, bota zioten, ez? Horan, ze puntutaino eragiten duen aktivista izatia. Mhm. bai, hor, e, nire adibidez, arreta, arreta ditu zian, ba, gu ginean e, eh, aktivista e, Othman Huseinek du, du izena, eta bueno, ja, e, ba, beak nolabait esaten ziguen, eh? ba, nik ez dut lanik, ze ezin askoa da niretzat ba lana bilatzea, bueno, lan aurkitzea hemen, traba jartzen dizkiate beti, ba, nire lana aktivista izatea da, hori da nire lan bidea, ez, eta beha, esaten bai, bai, bai, e... Eh, guazen lan egitera, ez, a, trabajar, eta... Mhm. Bai, eta, bergatu, eh, baina, lan munduaz gain, ba, ba ezkuntzan, ez, e, kontatu egute, ba, txiki-txikitatik eskoletan traba jartzen dizkiete aurrei, ba, behaien ikasketetan aurre atatzeko naiz eta oso ikas leonak izan, edo ba, e, ez dizkiete aurrea jarraitzeko aukerak ematen ez. Eta akt, behaien aktivismoa edo, bueno, edo dian noia zaltzen balima dute, ba, are gutxillo ez. Eta olako okupazio e, kasuetan, e, ba, egia esan munduan zehar oso desberdinak izan daitezke, e, kasu horretan e, eh, bastertuak aldaude bi, bi komunitate horiek e, marrokiarrak direnak eta saharauia direnak, edo nola baiteko nasketa dago, ze punduraino nola bizi da guzti hori? E, nasketa badao, e, aiunen sahararrak euneko amabila dia, e, badao auzo bat matala dakana izena, ba, bueno, ba, igual gehienak anbizianak, baina, bueno, e, eske euneko amabia izenta gehiengoak e, erradia. Eta behaiekin harremanak dituzte, ba, bueno, azkenean urte asko dia, eta, bueno, ba, denetik handa ba, ba batzukin ongi, beste batzukin ezain ongi, beste batzukin gaizki, eta, baina, bai, elkarrezitza bat, bai, badao, bai. Gero, bueltatuz pixkat politika arlora, orain dela e, urte eta piko, edo bi urtea kaso izan zen, e, izen ez dut jakingo esaten, baina <laughs> kampamendu daimizik, daimizik mhm. montatu zutela, kristone ba, gorakada bezala edo behintzat oi izan zuen e, eh, Saharaui mugimendu politikoa, kriston errepresio aldi berian ere bai, nola evoluzionatu du eskerostik mugimendua, ze zertara doa ba, independentziarako mugimendu horrek edo autodeterminaziorako mugimendu horrek? Bueno, ba, bai, e, eh, deimizikeko kampamentoan nik eh, urte eta piko pasadela ja antolatu zuten eta bueno, nik uste izan zela, Zajarar herriaren borroka baketxoaren ba, simbolo bat, ez? Han ikusi zen ba nola, bai borroka ite duten, baina ba, e, munduak e, esaten dien bezala, ez? E, Fiskat, e, bake, bakearen bidez eta violentzeak ekiditzen dute. Eta, bueno, nik uste sartu zian Marokoarrek, harrek, eta, bueno, kriston sarraskia zuten, ba, e, aurrak hil zituzten, tirokatuta, eta guzti ez. Eta, ba, guan egon ginen, e, ba, kampamentu hortan oso implikatuta egondako aktivistekin e, ba, beraientzat oso oso handia izan zen ura, ez? Esate zuten egun bintzat egun batez elaiun libre izan zela, ez? Eta eta ba oso oso gogoan dakate. E, beraiek nolabait dakate e, kontraesan bat barnean, ez? E, nolabait badakite munduak ja ba aztu o o bueno, ba, ez, ez, ba, oita mazazpia dara mazkitor botata, ez? Orduan, ba, ba ezin dute konfiantzarik uki, baina nola ere bueno, baina hau konponduko da, ez? Ta konponduko da, eta aleginak itintuzte, eta niretzat harrigarria da, ez? Hor, dakaten egoera, eta oita mazazpi urte hor eramanik, nola ez dituzten, ba, beste borrokan modu batzutara, ez dian, ez, di, ez duten bide hori hartu, ez? Ba, igual, violentziaren, ez? Ez da, horren besteko presioa eta horren itogarria da beraien erogunerokotasuna, ez? Ba, dozen momentutan sartu daiteke lan beraien etxean atxilotu, e, torturatu, desagertu, e, bere zenideak bai, ba, e, ba, bortxatu eta bakizun tratu txarrak egiten dizkiete, eta nola bain ere, bakea, bakearen bandera hori daramaten ba, ba independentziarako bidean, ez? Bai, esan behar da, eh, <clears throat> naiz eta hemengo komunikabidetan ez eh, aipatu Sajararrek iaia egunero manifestazioa baiten dute aionen, egunero, iaia egunero. Eta egunero bateatzen diak eta egunero eten dira atxiloketak, gu, gu aionetik irten eta urrengo egunian enduzian ba amar bat e, jipoituak eta beste zazpi atxilotu edo, ez? Eta, osa da, eguneroko, eguneroko tasun batian ematen da, babai borroka hoi eta baita errepresioi mugimendua inoiz ez da, ez da gehatzen. Bai egia da daimizikekoa oso, oso latza izan du da, bai aldi berian, bai balio izan du du, ba, ba kausa edo nola berriro <laughs> komunikabetan azaltzeko, baino, baino, e, bai egia da asko jasan behar izan du dutela, eta bueno, ba, ba bai daude pentsatzen zerbait gehioiteko, ez, zerbait, baino, bueno, esatizut egunero egunero iten dutela. Hmm. Aipatzen zenuten lehen, ba, nazioarteak e, eh, nola baita astuta dituela, esango nuke batez ere lurralde okupatuetan e, eh, bizidirenak, akaso errefusiatu kampamenduekiko elkartasun gehiago egoten da, baina egia da, eh, akaso politikoki, ba, pausu gehiago eman barko zirela. Ez dakitze zuek bertan egon da gero duzuten asmoare bai hemen e, nolabaiteko bai, hemen nolabait egiten ari zaret ere bai azkenean kontatzen zer, zer biziden han, baina ea zerbait gehiago egin daiteken edo ze, ze nolako mezua neko zenuten zabaldu. Bai, e, da, eh, hemen e, estatu mailan, Euskal Herri mailan eta bueno, beste hainbat herri aldetan e, jendiak bidaiatzen du pila bat indufea, pila bat, pila bat, eta daude elkarte pila bat, eta laguntza pila bat, baino bai egia da, e, eta nik deialdi bat botzen dut, e, ba, bidaiatzeko lurralde okupatuta. Behar beharrezkoa dakate, ze behaiek esaten ziguten, e, guan gauden bitartean behaiek babestuak daude. Ze badakite mm, poliziak eta militarrek ez diela, ba, egun hoi, gutxi hoitan ez diela etxetan sartuko eta eta gehore gu, ba ez diela usartuko ez dare ba, ba igual e, ba errepresio bortitzoi e, ba, erabiltzen ez, badakitelako kanpoan kontaktua dituzela ordan bai ba elkarti eh? eta, eta bueno, ba, Saharako mugimenduan daudenei ba, ba animatzeko okupatura juten e, ba bueno, izugarrizko esperientzia dela eta baino bateze eze, ba, ba behar dutelako hoi behar dute guarea jutia. Bai, nik horren inguruan esango nuke, ba, e, bueno, Sahara huiek beraik esati gute, ez? E, egoera desbreina. Akampamentutan dakaten eh, arazoa ba, humanitarioa da, edo ba, e, eh, baliabiden falta, haien falta, ez? Baina e, lurralde okupatuetan dakaten arazoa askatasun arazoa da. Hor baituzte janariak eta ez dute ez dute olako eskasiari pasatzen, baina ez dakate askatasunik, ez? Orduan oso problema diferentia Eta azken finean, Saharako, Mendebaldeko, Mendebaldeko Saharako gatazka, ba, izaera politikoko eh, arazoa da eta borroka politikoa lurralde okupatuetan dago bestaldean borroka bat dago baina ez horren politikoa ez apiskat ba horre refuxiatuei eh, lagundu eta bar baina politiko borroka politiko hori e, giza eskubiden defendatzaileak eta ba laiunen, dakalen izmanan, e, lurralde okupatuetan ari dira lanean, ez? Ta, jasotzen dute e, paradogiko gener ustez, ba, laguntza askoz gutxiago. Itz eh, oso gutxitan eh, nola ikusten duzute etorkizuna? Uf, <laughs> ez dakit ba, ez dakit. Ba, egia san oso etorkizun... Oso... eh, Lan asko egin beharra. Bai, da. Bai, bai. Asko, bai, baina da, kausa bat ez dena, ba, igual, ba, palestinako ezaguna da, edo, bueno, edo beste, baina saharakoa da oso, oso isilean, oso tapatua, eta eta zaila da, be ba, jendeak ez du izautzen, o, izautzen duna da, ba, ba, aurrak etortzen dira laudaran, ez daukate ba, daudelako sargalak, eta ezak izer, baino, baino benetako ez, kausa edo, ba, oso ez ezaguna da, eta ta lana hor da, ezagutara aztea, eta naiz eta trabasko jartzen dituzten, ba, zuk kausa hoi ez, ez zabaltzeko, ez? Baina, bueno, nik uste, egunen batean inxala ba, hartuko lortuko dutela. Hartuko dugu te, te horietako bat, zera Sahara aske batean nik uste du baiet. Bai, bai. Bai, ba, ez di mentxe behar dugu, baina ne aurrengo batean e, ba, zabala egiteko aukera izaten dugu. Mi esker. Zuei eskerrik asko. Hementxe amaitzen zaigu azteontako mundu hotxak mi esker gurean egon izanagatik eta horrengo arte, Aio!